Kunigų knyga, penktas skyrius. Kas nusidės tuo, kad išgirdęs priesaiką liūdyti, nors ir bus matęs ar žinantis, atsisakys liūdyti, jis bus kaltas. Kas paliestų kokį nešvarų daiktą, nešvaraus žvėries, gyvulio ar roplio dvėseną, tačiau to nežinotų, jis bus nešvarus ir kaltas. Jei kas, nežinodamas prisiliestų prie žmogaus kūno nešvarumo, kad ir kokie jie būtų, kai jis sužinos apie tai, jis bus kaltas. Jei kas nors prisiekia, neapgalvotai, savo lūpomis pasižadėdamas padaryti piktą ar gerą, kad ir kas tai būtų, ką žmogus patvirtina priesaiką, ir to nesuvoktų, kai jis tai supras, jis bus kaltas. Jei žmogus kaltas kuo nors iš šių dalykų, jis turi išpažinti, kad nusidėjo ir aukoti auką už kaltę viešpačiui, už nuodėmę, kuria nusidėjo, jauna avį ar ošką, ir kunigas sutaikins jį O jei kas negali aukoti avies ar oškos, te tai aukoja viešpačiai du balandžius ar du jaunus karvelius. Vieną aukai už nuodėmę, o antrą deginamai aukai. Jis te atneša juos kunigui, kuris, aukodamas pirmąjį už nuodėmę, nusuks jam galvą, tačiau jos visiškai nenutrauks. Jo krauju apšlakstys aukuro šoną, o likusi kraują išvarvins aukuro papėdėje, nes tai auka už nuodėmę. Antra, sudegins, kaip deginamąją auką, kaip paprastai daroma. Kunigas sutaikins jį ir jo nuodėmė bus jam atleista. O jei jis negalės duoti dviejų balandžių ar dviejų jaunų karvelių, te aukoja už savo nuodame dešimtą dalį efos miltų. Tegu nepila į juos aliejus ir neprideda smilkalų, nes tai auka už nuodame. Jis te atneša juos kunigui, kuris, paėmęs jų pilną saują, sudegins ant aukuro atminimai. Kunigas įvykdys sutaikinimą už nuodame, kurią jis nusidėjo, ir jam bus atleista. Likusią aukos dalį kunigas pasijims kaip duonos auką. Ir viešpats kalbėjo mozei, jei kas apsirikęs paimtų, kas viešpačių paskirta, ir tuo nusidėtų, aukos už savo kaltę sveiką aviną kokį galima nupirkti už du šekelius pagal šventyklos šekelį. Jis atlygins padarytą nuostolį ir pridės penktąją dalį viršaus kunigui, kuris sutaikins jį, aukodamas aviną, ir jam bus atleista. Jei kas nusikalstų nesąmoningai, sulaužydamas viešpatės įstatymą ir padaręs nuodėmę suprastų savo kaltę, tegu jis ima iš savo bandos sveiką aviną aukai už kaltę ir atiduoda jį kunigui. Ir kunigas sutaikins jį, nes jis nusikalto nežinodamas ir jam bus atleista. Tai yra auka už kaltę, kurią jis nusikalto viešpačiui.